Քաղաքական գործիչները, փորձագետները, միջազգային հանրության ներկայացուցիչները պնդում են, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրումը միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է։ Նրանց խոսքով Հակարի կամրջի վրա տեղադրված այդ անցակետը Լեռնային Ղարաբաղում խախտում է միջազգային իրավունքը, անհնարին դարձնում կամ դժվարացնում մարդկանց ազատ տեղաշարժը եւ մատակարարումները տարածաշրջան։ Ադրբեջանը պետք է հարգի մարդու իրավունքները, կատարի արդարադատության միջազգային դատարանի պահանջները։ Այս բոլոր հնչեցված հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանը շարունակում է կոպտորեն խախտել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները, դեկտեմբերի 12-ից առ այսօր փակ պահելով Արցախն աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Անցակետի տեղադրման թեմայով զրուցել ենք հասարակական գործիչ Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Զորաբյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար, երբեք չմերժելու, միշտ պատրաստական լինելու։ Տիկին Զորաբյան, այսօր եւս պիտի խոսենք մի ցավոտ թեմայի շուրջ, Հիմա էլ Ադրբեջանը փակել է Հայաստանն Արցախին կապող Հակարիի միջանցքը տեղադրելով նոր անցակետ։ Սա փաստացի ոչ միայն Երակոմ հայտարարության բացահայտ խախտում է, այլև միջազգային իրավունքի խախտում միանշանակ այո, սա միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում է, սա խախտում է Ժնևյան բազմաթիվ կոնվենցիաները եւ այլ կոնվենցիաներ միջազգային իրավունքի վերաբերյալ եւ սա խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ համաձայնության եւ որտեղ անցակետի, մաքսակետի եւ նման տեխնիկական միջամտությունների վերաբերյալ որևէ դրույթ չկա, արտա առաջին հերթին նաեւ կողմերի միջև երակողմ այդ Հայաստանի համար կապիտուլացիոն, բայց այդուհանդերձ երակողմ հայտարարության, որի տակ դրված է եղել Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների ստորագրությունը, դրա խախտում է, ինչի վրա մենք ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանը թքած ունի, ինչպես Ադրբեջանը մեծապես թքած ունի, ուրեմն Հագայի դատարանի վճռի վրա, ինչպես Ադրբեջանը մեծապես թքած ունի, ուրեմն Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիտորինգի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարցով մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամների համատեղ հայտարարության վերաբերյալ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ այսօր ես լսում եմ կառավարության նիստում ուրեմն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով հերթական անգամ зерքերը լվար իր պատասխանատվությունից միջդերի շտորագրությունը որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար դրված է երակողմ այդ հայտարարության տակ եւ նա նույնքան պատասխանատու է այդ երակողմ հայտարարության համար, որքան Ալիևը եւ Ռուսաստանի նախագահը այսօր կառավարության միստում հերթական անգամն է հայտարարել, դիտե բավեց երկու իրար հակասող հայտարարություն։ Հայտարարություն 1, որ Լաչինում որևէ այլ պետություն նկատի ուներ Հայաստանը, ամելիք չունի Ռուսաստանից բացի ցիտում եմ Նիկոլին, պահանջում եմ կոնկրետ եւ անկեղծ ջանքեր իրադրության հետագա լարվածություն թույլ չտալու եւ համապարփակ կարգավորման հասնելու համար եւ այստեղ մեծ անելիք ունի Ռուսաստանը Լաչինի Միջանցքի պատասխանատուն Ռուսաստանն է եւ դրանից հետո անում է երկրորդ հայտարարությունը հա նշում է որ Ադրբեջանի ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղը վերածելու հայության նոր կառապնարանի պետք է կասեցվի եւ ավելացնում է արդեն իր առաջին նախադասությանը, որ հարցերը պիտի լուծի Ռուսաստանը, որովհետեւ Լաչինի միջանցքը գտնվում է բացառապես Ռուսաստանի վերահսկողության ներքո եւ Հայաստանը այնտեղ որևէ անելիք չունի ըստ երևանի հանրայինի եթերում այդ նույն միտքը ասեց ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը բայց քիչ առաջ Փաշինյանը կրկին պատասխանատվության միակ մեղավոր կարգելով Ռուսաստանին հայտարարում է, որ անհապաղ միակ ճանապարհը անհապաղ միջազգային լայն մանդատ կրող ներկայացուցիչների ներկայությունը պիտի լինի Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն ըստ էության անհասկանալի իրավիճակ է հերթական անգամ այս մարդը փորձում է աշխարհակաղակական շպագատ իջնել ասելով Ռուսաստան դու պարտավոր ես ուրեմն այդ անցակետը հանել եւ շպրտել դա բացառապես քո պարտավորության դիրույթում է եւ երկու րոպե հետո հապ հայտարարում է որ անհապաղ նոր ցեղասպանությունը կանխելու համար Արցախում միջազգային լայն ներկայացուցչական կազմ դիտորդների պիտի լինի մանդատ ունեցող Լեռնային Ղարաբաղում միջդեռ 1 օր առաջ հայոց ցեղասպանության 108-րդ տարելիցին նա մեկ բառ անգամ չխոսեց Արցախում սպասվող ենթադրվող էթնիկ զտումների մասին, երբ որ դա հրաշալի հնարավորություն էր աշխարհի ուշադրությունը մեկ անգամ եւս ծևերելու այն հումանիտար էթնիկ զտման ճգնաժամի առաջ, ինչի առաջ կանգնած է Արցախը եւ պատահական չէ, որ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան ըստ էության պատասխանել են Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որով միակ մեղավոր այս անցակետի լաչինում ստեղծված իրավիճակի Նիկոլ Փաշինյանը կարկեց Ռուսաստանին, Զախարովան նշել է, որ Ռուսաստանը իհարկե անհրաժեշտ ջանքեր գործադրում է Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կարգավորելու եւ այն երակողմ համաձայնագրերի հիմնական սիրին վերադարձնելու համար մենք սկզբունքորեն կարևորում ենք նաև որ պաշտոնական Երևանը եւս նպաստի փոխադարձ ընդունելի լուծումների որոշման, այսինքն ըստ էության Ռուսաստանը ասում է, որ բավարար է, ուրեմն ձերքերդ լվանաս, Արցախից եւ Արցախի հետ տեղի ունեցող այլևս անդառնալի, այդ անդառնալիության կետը անցնող բոլոր հնարավոր վտանգավոր ռիսկային զարգացումների մեղավոր կնքես կարկես միայն Ռուսաստանին։ Իհարկե, այստեղ ես հասկանում եմ, ինձ համար եւս տարակուսելի իրավիճակ է, երբ որ Լավրովը հայտարարում է, որ որևէ ամսակետ չի պիտի տեղադրվի, եւ հիմա լուր կանգնած նայում են, թե ոչ միայն ամսակետ են տեղադրում, քիչ առաջ ես նայեցի ադրբեջանական մամուլը, այնտեղ արդեն նշված է, որ այլևս տեղադրվելու է նաեւ մաքսակետեր, համապատասխան սկաներներով եւ այլն եւ այլն, ինձ համար իհարկե Ռուսաստանի գիրքորոշման եւ կիսա անգործության հետ կապված հարցեր կան, բայց ես նորից պիտի վերադառնամ նրան, ինչ մենք ասում ենք մշտապես, եթե մենք մեր երկրի մեր ուրեմն իրավունքները չենք կարողանում պաշտպանել, եթե մենք մեր ձեռքերը Հայաստանի իր ձեռքերը լվացել է Արցախից եւ մենք Ռուսաստանին ասում ենք դու արի մեր փոխարեն իրականացրու Երակոմ համաձայնագիրը ստիպի Ադրբեջանին, որ իրականացնի Երակոմ համաձայնագիրը, որովհետեւ մենք որպես պետություն այլևս ոչինչ ենք, այդ ժամանակ է ստիպված են հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ ստիպված եմ հիշեցնել ձեր լրագրողների հետ նույն օրը հարցազրույցում առած հայտարարությունը, թե ինչ պակաս ջերտերություն է Արցախը եւ միջև Ադրբեջանը Արցախի ինքնորոշման իրավունքը չճանաչի, որևէ փոխդիչման մասին խոսք լինել չի կարող։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ըստ էության ուրեմն ադ Ալիևը իդեպ տարօրինակ անկեղծության քաղաքականության մեջ ըստեյության ինքը ընտրել է շատ անկեղծ իր քայլերի մասին նախապես հայտարարելու մարտավարությունը ասեց տեղադրվելու է անցակետ արեց ասեց տեղադրվելու է ռենգեն սարքեր մաքսակետեր արեց ասեց որ այդ բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցություն ունեցել են Արցախյան առաջի եւ երկրորդ պատերազմներին, իսկ պատկերացնում եք, չէ՞, դա դե, թե դա ինչ հստայական թվով մարդկանց է վերաբերում։ Բոլոր ում հանդեպ հարուցված են քրեական գործեր, իդեպ նաեւ ես էլ եմ մտնում դրանց մեջ terrorizmi մեղադրանքով, որտեղ 44 օրյա պատերազմի օրերին իրավացիորեն կոչ է արել ռմբակոծել գազամուղը եւ Մինգեչաուրի ջրամբարը, բայց մեծ Բրիտանիայից բերված հետևած ադրբեջանական գազամուղի պահակ Արմեն Սարգսյանի պատճառով եւ ադրբեջանական տամբեմի հետ համագործակցության արդյունքում Հայաստանի իշխանությունը անգամ ադրբեջանի կողմից միջազգայինորեն չթույլատրված ուրեմն քիմիական զենք սպիտակ ֆոսֆոր օգտագործելուց հետո չռմբակոծեց, ինչի իրավական, քաղաքական եւ բարոյական իրավունքը պատերազմի ժամանակ ինքը ուներ։ Իսկապես իրավիճակը ծայրահեղ է։ Ադրբեջանը թքած ունի Երակոմ համաձայնության վրա։ Նա չի կատարել համաձայնության որևէ կետ ըստ էության, մասնավորապես ռազմագերիների վերադարձը, որոնք պահված են որպես պատանդներ։ Ես երեք մի քանի ժամ հանդիպել եմ անհետ կորած 44-օրյա պատերազմում անհետ կորած զինվորների իսկ ըստ պաշտոնական թվերի մենք չգիտենք իրականում գուցե ավելի շատ են 309 անհետ կորած զինվորներ ունենք եւ ծնողները իրենք են տարբեր իրենց կապերով տարբեր կանալներով կներեք այդ բարի համար, հա, ուղիներով փորձում ճշտել, հասկանալ ողջ են ворթիները, ողջ չեն, կեսին տալիս են ճիշտ ինֆորմացիա, կեսին մանիպուլացնում են, այսինքն որևէ խնդիր չլուծած, ռազմագերիներին չվերադարձած, անհետ կորածների մասին որևէ տեղեկատվություն չտրամադրած, ըստ էության մենք այսօր նկատի ունեմ Հայաստանի իշխանությունը, ըստ էության Արցախը թաթեթավորել եւ հանձնել է Ադրբեջանին, ինչպես Ալիևը իր ասուլիսում ասեց, որ ըստ էության այո, Հայաստանը ընդունում է, որ Արցախը, Ադրբեջանը եւ Բասկրիցատինի նակ ըստ էության ուրեմն Արցախը Արցախի խնդիրը համարելով ավարտած եւ խոսելով ընդամենը Ադրբեջանի կազմում Արցախցիների անվտանգության իրավունքների մասին Հայաստանի իշխանությունը սահուն կերպով Հայաստանի սուվերեն տարածքներն է այլևս հանդնում Ադրբեջանին։ Մենք այսօր կանգնած ենք էգզիստենցիալ գոյաբանական խնդրի առաջ եւ ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Արցախի իշխանությունների լուրջ հակազդելու, նույնիսկ այսինքն եթե խնդիրը պիտի լուծվի պատերազմով, այդ պատերազմից չի պիտի վախենալ, այո, պիտի վախենան այդ պատերազմից, որովհետև դրա հակառակը լինելու է, ինչպես ես քանիցս ասել եմ, այն, ինչ ասեց Թուրքիայի Միլի Մեջլիսի падգամավորը Արցախը, Ադրբեջանը եւ վերջ, իսկ Հայաստանը մենք կվերածենք թուրքական բեռնատարների համար Կայանկայի, Կայանասեղի։ Տիկին Զորաբյան, տեսեք անցակետի վերաբերյալ մտահոգություններ են հայտնում Վաշինգտոնից, Ֆրանսիայից։ Ինչ սпасել ՄԱԿ-ի անդամ պետություններից։ Ոչինչ, իրենք իրենց դե- մտահոգությունները ես չեմ բացառում որ տիկինը ֆրանսիայի բարձրաստիճան որ եկել է մի հատ էստեղ էլ հեսա մի ժամ հետո ասուլիս կտա եւ իր լալա հարաճ մտահոգությունը կհայտնի մտահոգություններ հայտնեց 3 եվրոպայի խորհուրդը այդ գրավոր մտահոգությունները թղթի վրա եթե դրան չեն հետևելու ադրբեջանի հանդեպ կոնկրետ սանկցիաներ եւ կոնկրետ պատժամիջոցներ ինչի լծակները եվրոպական միությունը ունի բայց թե Միացյալ Նահանգները, թե ԵՄ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները երեք էլ առաջիորներ հայտարարեցին, որ Ադրբեջանի հանդեպ այս պահին որևէ պատժամիջոց կիրառելու հարց իրենց օրակարգում չկա։ Ոչ մի դրանք ունեն գրոշի արձեք, այդ թղթերը պետք է այրել եւ գտել աղբանով, այդ լալահարաջ մտահոգությունները, այդ բարոյական աջակցությունները։ Բարոյական աջակցությամբ ցեղասպանություն կանխարգելել հնարավոր չէ։ Բարոյական աջակցությամբ լալահարաջ շարադրություններ գրելով էթնիկ զտումները Արցախում կասեցնել հնարավոր չէ։ Բարոյական աջակցություններով Ալիևի հայտարարությունը, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ ովքեր կուզենան կստանան Ադրբեջանի քաղաքացիություն, իսկ ովքեր չեն ուզենա իրենց համար ապրելու այլ բնակավայր, այլ տեղ պիտի խնդրեն թղթերի վրա արված հայտարարություններով կամ Եվրոպարլամենտի ամբիոնը գրկելով լալա հարաճ տեքստերով, տեքստեր ասելով Արցախի հայաթափումը կանխել հնարավոր չէ։ Պետք են կոնկրետ, ռեալ պատժամիջոցներ Ադրբեջանի հանդեպ, ինչի մանդատը միջազգային հանրությունը ունի, իսկ Ադրբեջանը Ադրբեջանի հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառելու այնքան լծակներ կան այնքան լծակներ, որ երևի առնվազն այս պահին մի քանի սանկցիա տեղում մեկ րոպեվա ընթացքում, եթե միջազգային հանրությունը ունենա այդ քաղաքական կամքը, հնարավոր է կիրառել Ադրբեջանի հանդեպ, ինչը ցավոք սրտի չի արվել եւ չի արվելու։ Տիկին Զորաբյան, կրկին անգամ շնորհակալ ենք։ Լավ մնացեք։ Շնորհակալ եմ դուք եք լավ եք առաջ տեսեք Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը հասարակական գործիչ Նաիրա Զոհրաբյանն էր։